wala tanqirini naqraki dufa maratan wala usinipige pige kama unavyoligonga gonga dufu hata tabia hiyo marratan ay marra baada marra mara unapiga piga mara unapiga mara hata tabia hiyo fa innaki la tadrini kwani hakika wewe hujui kaifa almughayyabu kwamba mwisho utakuwa nini mughayyabu yaliyoghibu yaliyofichikamana mwisho wa haya yatakuwa nini wewe hujui naweza kaja kukupiga teke moja tu kukuvunja vunja meno yako ya usoni wala tukthiri shakwa wala usikithirishe kulalama lalama ukawa ni mwingi wa malalama kitu kidogo washtakia kitu kidogo washtakia oh mimi nimekutuma wewe mbona mimi juzi mbona sasa kadha nilikuagiza nini huku wewe mume wangu mimi juzi usiwe ni mwingi wa malalamo. Wanaume hapendi kulalamikiwa kabisa, wewe lawama tu, mume inamwondosha ile raha. Tukawa tena mtu mwingine hajui pia wakati gani wa kulalamika. Mume anakula asikie ladha ya chakula, aanza kusikia uh, adha ya malalamo. Sasa ile ina raha gani ile juisi yake anayokunywa? ina ladha gani kile chakula chake anachokila kuna ladha gani tena pale hapati raha mke anaanza kulalamika ana hiyo fursa nishampatia hapa hapa namwambia jambo langu la yakikithiri hawa linakuwa ni kero wanaume hawapendi masala kama haya wala tukthiri shakwa na hili la kukithirisha malalamo limekuja katika sababu za wao kukithiri wanawake kwenye moto wa jahannam tukthirna shaka kwenye hadithi kwa nini tumekuwa wengi motoni? Mtume anawaambia sallallahu alaihi wasallam, tukthirna shaka, mnakithirisha mashtaka na malalamo, watakfurna alashir, na mnakana fadhila za waume zenu. Kwa anamwambia wala tukthiri shakwa, wala usikithirishe mashtaka na malalamo, fatadhhaba bilhawa, utaondosha mapenzi fayaabaki qalbi, utakataliwa na moyo wangu, sitakupenda والقلوب تقلب أو والقلوب تقلب نميويه جوكا جوكا لو كهبك شوكوكولي ونسمى فإن الطباع مجبولة على كراهة من يؤذيها طباع واليوم وليومبناء ونادام آه تكية يلعن ووذي kama ambavyo mioyo imeumbwa ala hubi man yuhsinu ilaiha kumpenda anaye anaifanyia wema mioyo hiyo kadhalika kinyume chake fa inni raaitu alhub fa inni raaitu alhubba fil qalbi wal adha idha jitamaa kwani hakika mimi nimeona pendo lililopo kwenye moyo likijumuika na maudhi likichanganywa pendo kwenye moyo na maudhi, idha jtamaa, maudhi na pendo vikijumuika kwa pamoja kwenye moyo, nimeshaona mimi kwa ilmu na kwa uzoefu, lam yalbath alhubbu yadhhabu, eh, pendo halibakii linaondoka, pendo halibakii linaondoka, lam yalbath halibakii alhubu pendo yadhhabu linaondoka. Akawa wewe mwenyewe ndio amejiharibia kwa mikono yake tasarufati zake mbaya, kutokujua kuishi na kutangamana na mume, wakati gani amwambie kitu fulani, wakati gani asiseme. Hafahamu mambo hayo, yeye yupo yupo tu. Haya yametajwa kwenye kitabu Rawdatul Uqala. Anasema Sheikh Ruhaili hafidhahu hafidhahullah, hadhihi tawjihatu lislami lilmara, huu ni mwongozo na haya ni maelekezo ya Uislamu kwa mwanamke tujaha zaujiha, mbele ya mume wake, wa haqi zaujiha, na ni maelekezo yanayohusu haki za mume wake. Wakiishi wanawake kwenye mambo haya, kheri kubwa itapatikana. Ndio maana akasema, walau tamassakat biha nisau, walau tamassakat biha nisau, na lau kama wanawake watashikamana nayo maelekezo haya, la ashatil buyutu fi saadatin tamatin basi nyumba zingeliishi katika maisha mazuri yaliyotimu kikuwa ni kheri tu jumbani mwetu raha mstarehe lakini baadhi nisaa lyauma lakini wako baadhi ya wanawake leo hii la yaarifna hadhihi lhuquqa hawazitambui hizi haki za waume zao hizi fakathura talaqu ndiyo maana talaka zimekithiri talaka zimekuwa nyingi kabisa miongoni mwa sababu za kukithiri kwa talaka ni wanandoa kutojua haki zao huyu hajui haki zake wala hajui haki za mwenzake fakathura talaku zikakithiri talaka ndio maana wanashauriwa vijana kabla ya kuoa eh, wasome mlango wa ndoa wasome kitabu cha ndoa kitabu nikah wasome milango yake ile iliyowekwa na wanawazuoni itawasaidia kwa kiasi kikubwa wajue talaka talaka ni kitu gani je ni ufumbuzi wa ngapi talaka kwenye mashakili ya kindoa ndio ufumbuzi wa mwanzo kabisa kwamba moja na moja talaka moja na mbili talaka au kuna hatua gani zitakiwa zitambulie kwanza talaka tolewa wakati gani je naweza nikaitoa kipindi iko kwenye hedhi hapana je naweza nikaitoa kipindi iko kwenye tahara ambayo nimeshamwingilia hapana itolewi hiyo je nikitoa kwenye tahara niliyomwingilia yapita au haipiti je nikitoa kwenye hedhi yapita au haipiti je nikitoa mbili kwa pamoja za kubalika mbili au ya kubalika moja saa ili mengi watu wanaharibu haribu tu hawakusoma kitabu nikah ah ndio maana ndugu yetu bwana harusi hapa ambaye jana alikuja na mke wake ni katika sababu ya kusoma hiki kitabu pamoja kwamba alituambia Abu Zakaria mapema kutuomba alipokuja kutoka kuoa ndugu yangu huyu eh, Abu Afif Hussein Nasr Allah mhifadhi, nikamwambia sina muda wa kukaa na wewe peke yako, nikwambia mambo yote yako peke yako wewe, subiri vijana wetu wa Kampala na kitabu chao cha ndoa, utajiunga nao. Kwa alhamdulillah, nimepata sehemu kubwa kabla ya ndoa yake na jana mkuja na biharusi wake hapo ya kusikiliza vitu kama hivi ndivyo inavyotakikana talib ilmu na kwenda kwa asatidha kwa mudarrisin mustali na kwenda kusoma kutoka kwao masaili mbalimbali ya kindoa Allah wabarik wanandoa hapo naye Abu Zakaria uowe anasema fakathura talaqu ndio maana zimekithiri talaka wa na vipigo watu wanapigana sana pigana washiqaq na mipasuko asbahna alyawm tumekuwa leo hii nasma'u an ba'dhi nisai tunasikia juu ya baadhi ya wanawake allati ambao ghafalat ihdahunna an riqatiha mmoja wao amejighafilisha kutokamana na asili ya umbile lake la ulaini kwamba hawako wanawake walaini siku hizi asli mwanamke anakuwa na riqa riqa kwa maana suhula wepesi luyuna ule ulaini mwanamke hii ndio umbile lake mlaini mlaini hawezi kupigana na mwanamume hawezi kushambuliana naye lakini leo hii utakuta mwanamke ati mume wake ataka kumpiga kofi atakarudisha kampiga kofi la mgongo ataka kurudisha hapo ulipigi hapo tutapigana hapa leo ah, huyo mwanamke gani huyu balaa huyu eh kuna baadhi ya makabila kule bara kwamba wasipopigana na mume wake na mume asipompiga wakapigana wakashikana mangoni haoni kwamba anapendwa mambo gani sasa haya mwanamke mlaini hana mambo haya hana mambo haya kwa hiyo wametoka anashika anasema tunasikia sisi leo hii maanake sio mambo yao hawa leo hii imekuwa tunasikia kwamba wako baadhi ya wanawake wameghafilika kutokamana na asli ya umbele lao la riqa riqa maanake suhulatuha waluyunatuha, ule ulaini wake wa kike kike. Si mtu wa mambo hayo, si mtu wa kukinzana, si mtu wa kuminyana na mume wake. Leo wako hivyo wanawake, yaani mpaka baadhi ya wakati wapata tabu. Sisi tuna maelekezo kwamba katika hali ya kuwarekebisha kuna zile hatua, miongoni mwa zile hatua kuna kumchapa mke wako. Unajiuliza mara mbili mbili, nimchape huyu, kutatokea nini baada ya hapo? binti amekuwa mandonga, ataka kurusha ngumi na yeye. Anasema wanasiat sirra unuthatiha, wanasiyat sirra unuthatiha, na amesahau siri ya uke wake, ile nafasi ya uke, kwamba yeye ni uke huyu, mlaini mlaini, jicho lake laini, ngozi yake nyororo, maongea yake ya kujifutafuta, unutha uke Hili wanalipenda wanaume kwa wanawake kuliona, kumwona mke wake nyororo nyororo, mlaini mlaini, akiona ngozi ngumu anamtafutia revola alainike ile ngozi yake, amtafutie sabuni fulani, mtumia sabuni hii, taka ngozi laini, kutembea ni kuone. So watembea kama vile watembea na mwanajeshi, mwanamke anatembea kapita kama kapita ngambo, mwili umekakamaa mkavu. Ah, ah sio umbile lake na ndio maana ukaambiwa wavae dhahabu katika maana za wanawake kuvaa dhahabu kuwavunja vunja miili yao na katika katazo la wanaume wasivae dhahabu wanasema ulama kwa kuwa dhahabu inavunja vunja mwili sasa mwanamume wavaa dhahabu uwe nini hili ni pambo la kina mama na katika kazi zake na shughuli zake kulainisha maumbile yao na miili yao anasema wanasiyat sirra unuthatiha akawa amesahau mwanamke wa kileo siri ya ule uke wake unutha uke kuna maelekezo hapo alikuwa ametaja kwenye kitabu hiki alhayatu zawjia saida akitaja masala mwanamke aliyokosa ule uke wake anasema fatahawalat akageuka huyu mwanamke ila jabarin ghashumin kugeuka kuwa ni mtu jabari msuswavu ghashumin mwingi wa dhulma dhalim kabisa tatahakamu fi zawjiha dhaif eh wa maana tastabiddu tatahakamu maana yake tastabiddu eh anamfanyia istibdad eh udikteta anamfanyia udikteta mumewe adhaif mume ambaye ni dhaif kuna wanawake wana miili kwamba kimchika mumewe aweza akampiga yani kitokea wanapigana mume anakuja kutetewa na kugombewa basi mama nani, basi muache, muache, yuko chini jamaa na hema. Kwa hiyo tatahakamu fi zawjiha dhaif wa taqharuhu, na anamtweza idha atatuhu shay'an min maliha, ikitokea mwanamke huyu amempa mumewe sehemu ya mali yake, labda mwanamke ana kipato, anajiweza, ana hali, mume hali yake ni dhaifu hali mwanyanje hana kitu idha aatathu shay'an min maliha ikitokea amempa chochote katika mali yake mannat alai anamsimanga anamfanyia masimango wa in talabat minhu shay'an na kama mwanamke huyu akimuomba mumewe chochote kama niletee kitu fulani naomba nunulie kitu fulani faajaza anhu akashindwa yule mume kukipatikanisha, ayarathu bilfaqri walajzi, ayarathu, anamfedhehi anamfedhehisha anamfedhehesha bilfaqri walajzi kwa kwamba wewe ni fakiri uliyeshindwa, huna chochote, umekaa tu hapa, wenzako wanafanya kazi, wanajishughulisha kwa bidii, wewe uko upo tu hapo. Mume mume gani wewe? Tashto, anamtusi watabisu fi wajhihi idha dakhal na anamkunjia uso anapoingia nyumbani kwake haya ni mashakili wako nayo wanawake bali watadfa'uhu fi qafahu idha kharaj ikitokea mume anazosana naye anatoka nyumbani basi anamsukuma kwenye kisogo toka huko hawa wanawake wasiokuwa na adabu hawana heshima hawana taadhima la yarqubuna hawachungi kwa waume zao illa wala dhimma. kiona mke wako kafikia hivyo, akusukuma huko kwenda huko, ah, fahamu kwamba hapo una matatizo, una mashaka. Anasema la yamlau zawjuha ainaiha, kiasi kwamba mume hana uwezo la yamlau zawjuha ainaiha, mume hana uwezo wa kumtazama mkewe usoni, akayajaza macho yake yale kwa kumtazama mkewe, hana raha naye. La yamlau zaujuha ainaiha wala taqnau bihi nafsuha, na wala huyu mwanamke hamkinai mumewe kwenye nafsi yake. Tadhharu min kulli bab, anajidhihirisha kutoka katika kila mlango mara kapita hapa mara kaingia huku mara katoka nyumba hii mara kaingia hapa watatilu min kulli nafidha anachungulia kutoka katika kila dirisha angalia huku na kule takshifu wajhaha anaukashifu uso wake na kuuacha wazi au baadhahu au baadhi ya uso lilajanibi kwa watu kando mwonyesha jeuri mume mimi ndo nitakayechungulia nje, mimi ndiye nitakayetoka. Eh, ni kabu naivua basi, kwa taarifa yako, tuone tutafanya nini. Kama ni rais, mwambie mamako avae. Wa in haddathat zawjaha, na ikitokea anazungumza na mumewe, kana hadithuha, huwa mazungumzo yake kwa mumewe ni maneno ya simulizi ya fulani na fulani, zauju fulana ah zauju fulana sanaa li fulana fulana ni wakike kike huyo fulanatin zauju fulanatin sanaa li fulanatin mume wa fulani ah, akamfanyia mkewe kadha akamfanyia mkewe kadha wametoka sisi eti watupa pesa hivi ya kwenda kumwangua sikukuu eti laki mbili laki ngapi fulani na mume wake kapewa milioni mbili na laki tano wewe kaa chezea tu hapa fulani kwa, kwa mke wake kamnulia mkufu wa dhahabu. Juzi tu ametoka amemletea cheni, juzi ametoka amemletea kikuku cha mguu cha dhahabu. Fulani na mkewe, ah, kila wiki anamnulia kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Ndio mazungumzo anapokaa na mumewe, wanazu, wan, wanafanya mukara na maisha yao na maisha ya watu wengine. ili halitakikani. Mridhie mumeo kwa hali yake aliyokuwa nayo. Haya ni matatizo unaleta kwenye nyumba wazauju fulana faala li mume wa fulani kamfanyia fulani kitu fulani wa hadhi ta'is hadhi yangu mimi mmepata huyu fakiri hapa niko naye ta'is fakiri bais hadhi wa hadhi na fungu langu mimi ni fungu la kukosa watu wanasema hivyo wahadhi manake fungu langu hilo wahadhi na fungu langu tais ni fungu la kukosa manake mume wangu ni fakiri hana chochote hana mbele hana nyuma tupo tu twasindikizwa walimwengu maneno ya kumvunja moyo mwanamume kabisa anakaa anajifikiria anajikagua juu mpaka chini mume anaji, anajizingatia ah, kweli mimi sitaki kumwoa kweli huyu mimi hauna mtesa mtoto wa watu mimi huyu nikosea mimi huyu anaendelea mwanamke anasema khatabani ajwadul qaumi nimeposwa na watu wa matajiri mimi nimekataa zimekuja posa kem kem nimeposwa na matajiri nimeposwa na watu wa benki nimeposwa na watu wa kotelei niliposwa na watu hospitali na madaktari nilishaposwa mimi kadha wa kadha zilikuja posa za watu wa maana watu wa shakhsia lakini nasiba nasib lakini fungu ndio fungu lakini nasiba nasib lakini fungu ndiyo fungu yani fungu la ale fungu la kukosa atakula fungu la kukosa tu ndio maana manua in baqiyat fil baiti ma'a zawjiha kama atabaki nyumbani na mumewe anasema ra'at nafsaha sajina anaiona nafsi yake kana kwamba yeye ni sajina ha, mfungwa sajina mfungwa wa hajarati tiba wazina tamkuta mwanamke kama huyu katika hali ya kumkomoa mumewe ameahama manukato ameuhama uzuri mapambo hajitii manukato wala hana mapambo yupo yupo tu